Egunon, etengabea da egunez egun jasaten dugun berri txar, keskagarri edo ertsigarrien borrosta. Dela krisia ekonomikoa, lan kentzeak, prekaritatearen edapena, klima aldaketaren ondorio lazgarriak eta horoz gainetik covidaren gola beherak. Ahatik berri honak agertzen dira noiztenka. Dola zonbait egun atelatakoa adibidez. Aberatsak, aberatsago bilakatu dira azken urteetan. Fran Strategi, lehen ministroaren zat lan egiten duen ikerketa institutuak du berria zabaldu. Delako ISFaren desagertzaren ondorioak aztertuz. Fortunaren gaineko zergak entzearekin, frantziatik lekutu ziren diludunak hilzutzen asiak dira. Xakelak etekinez beterik, eta luze gabe pentsadaiteke, enpleguak sortzeko investizamenduak burutuko dituztela. Horra berri ona bakizue eurri zurupita bezala, aberastasunak goitik bera, jendarte osora zabalduko direlako teoria famatua. Ba ez, zozotzat hartzen gaituen teoria hori, sekulan ez da Beste ikerketa batzuek erakutsi bezala, aberatzenek, kontsumitzen aldutena baino eun mila edo amar mila aldiz gehiago irabazten dutelarik zer egiten dute, ontasunak emendatzeko medioak sekatzen dituzte kosta ala kosta, gu bezalako jende arrunten zati razionala ere. Eta finanza munduak eskaintzen dizkie, diruari irabaziak emanarazteko aukera ederrak. Nola, adibidez, aberastasunaren gaineko zerga kentzeagatik pobretzen den estatuari dirua prestatuz, edota erosteko almena doidoia txiki edo murriztua duten milioika jenderi maileguak egiteko interesen truke noski. Ara, gure morala altsatzeko perspektiba. Aberastuz gero, aberatsago bilakatuko gira. Gogo eta on.